Ezabuli ya makumi gabiri na mukaga Ebyera byomugorogoki Ndamuulira waitu mukama Horonkozire ebiri byobugorogoki Mara nyesigire omukama obuzira kunanukwa Waitu mukama ondenge mara ondeberere Ondenge omutima gwange namagezi gange Ekishakyawe ninkibona kandi omubwesigwa ninkurondora abantu ababi tinteka kisimba nabo kandi tingira na ngobya noba ekisimba kyabafakale ababi mbatantara kanabe engaro nkoleke oko ndi nyakatetere nije ali arutale yawe waitu mukama mpoye muno oruoya rwesimi nyatanguke ngambe ebikorwa byawe byona ebyokutangaza waitu mukama ningonza rwensinga obuturo bwawe nomwanya mbali ekitinwa kyawe kisingire otansirikijanya nabafakare anga kunyitirana nabaita abantu abantu abakora kubi bulikanya baitanira rushwa kyonkainye nitanira obugorogoki nchungura ngirira ekisha inye ndi omumirembe ndasingiza omukama omumbaga ekikire